50 languages. 77 77เหตุผลบางประการ3 argumentar alguna cosa 3ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ per què no menja el pastís ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Haig de perdre pes ดิฉันไม่ทาน เพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Jo no menjo perquè de perdre pes ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Per què no es veu la cervesa? ดิฉันต้องขับรถค่ะ Encara haig de conduir. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Jo no bec perquè encara haig de conduir. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Per què no et beus el cafè? มันเย็นแล้วค่ะ Està fred. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Jo no me'l bec perquè està fred. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Per què no et beus el te? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ No tinc sucre. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ No me'l bec perquè no tinc sucre. ทำไมคุณไม่ทานซุป Per què no es menja la sopa? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ No le d a nada. ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ No me la menjo perquè no le d a nada. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ p า r què no menja la carn? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ Soc vegetarià. ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ No la menjo perquè sóc vegetarià.